Na Abimelech het Tola die Israëlieten gereed. Hij was de sien van Pio, sien van Dodo, van die Isaskar stam, en hij het gewoon in die staat Samir in die Ephraim berge. Hij was 23 jaar lang de leier van die Israëlieten. Hij het gesterf, en hulle het om in Samir begraven. Na Tola was jaar van geleerd 22 jaar lang de leier van die Israëlieten. Hij het 30 ziens gehad wat op 30 donkies gereid. Hulle het 30 steden gehad, en die mensen in die steden vandaag nog die jaarkampen. Die kampen is in die land geleerd, jaar het gesterf, en hulle het onbegraven in die stad Kamon. Die Israëlieten het weer dingen gedaan waarvan die Heere nie hou nie. Hulle het die Baals en die Astartes gedien en ook die goede van die Arameers, die Sedoneers, die Moabite, die Ammonite en die Filisteine. Hulle het opgehou om die Heere te dien, die Heere het te kwaad geword vir die Israëlieten. Hij die Philistijnen en die Ammonieten gestuur om die Israëlieten te oorwin. Die Philistijnen en Ammonieten het die Israëlieten in diezelfde jaar oorwin en hulle het vrede dinge gedoen aan die Israëlieten. Hulle het die Israëlieten 18 jaar lang verdruk, die Israëlieten wat ander kan die Jordaan rivier gewoon het, in die land van die Ammonieten, in Gilead. Die Ammonieten het ook oor die Jordaan rivier gekom om oorlog te maken in die stammen van Juda en Benjamin in Ephraim. Die Israëlieten het baie zwaar gekry en hulle het gebid en gevra dat die Heere hulle moet help. Hulle het gesê, ons het sonde gedoen teen nie, ja, ons het opgehou om ons God te dien en ons het die baals gedien. Maar die Heere het vir die Israëlieten gesê, toe die Egyptenaars of die Amorite julle verdruk het, of die Ammonite of die Filisteine of die mensen van Sidon of die Amalite of die mensen van Maan, toe het julle gevra, ek moet julle help en toe het ek julle gereed maar jylle het elke maal opgehou om my te dien en jylle het ander goede gedien. Daarom wil ik jylle niet weer red nie, gaan bid tot die goede, jylle het hulle gekies, vraag vir hulle om jylle te red wanneer jylle zwaar kry. Die Israëlieten het vir die Heere gesê, ons het sonde gedoen. Ik kan met ons doen wat jy wil doen, maar red ons alsjeblieft vandaag. Die Israëlieten het toe die goede van ander volke weggegooi en die Israëlieten het die Heere gedien. Die Heere was weer vir hulle jammer omdat hulle so zwaar kry. Die Ammonite het hulle manne bij mekaar geroep en hulle het in geleed hulle tente opgeslaan. Die Israëlieten het ook bij mekaar gekomen en hulle tente opgeslaan in Mispa. Die leiers van die Israëlieten in die land geleed het vir mekaar gesê, ons moet iemand kry wat zal begin om teen die Ammonite oorlog te maak. Hy moet die hoofvoort van al die mensen wat in geleed woont.